Carbon Fiber Music. La baby huele rico, su toquito sabe a bitch. Se la quité a su novio porque es un huele bitch. Ella se fue conmigo porque soy un negro rich. Sabe que tengo el power, lo único que fumo es sour. Yo amo la calle, pero tú eres parte. Mientras yo viva, nadie va a tocarte. Yeah, baby. Me compró una corta, no va a pasar nada. Te bajo un recibo, vete pa' la yeah, baby. Yo amo la calle, pero tú eres parte. En la Mercedes, hoy paso a buscarte. Yeah, baby. La boca prendía, la rosé y el Y que ando escuchando, van el doble como ella no hay dos, ella sabe ya la que hay. La puerta ya no se me cae. De aquí salimos real Un beso de con Sprite. Siempre le tiro y le cae. Dale mala al Pele Pa' William como Mick Mele. Ese novio tuyo un trele. Le saco las nueve mele. Pa' confundirlo. Quieren ver mi cabeza donde tengo lo que. Yeah. Trataron de setearme, matarme, no pudieron y les gané. Todos roncan, pero conmigo no pueden forzar. Pa' bajarme de donde estoy me tienen que matar. Contigo es diferente la calle y lo nuestro no puedo mezclar. Tranquila, baby, que no nos vamos a dejar. Yeah, baby, yo amo la calle, pero tú eres parte. Mientras yo vivo. Te bajo un recibo, vete pa'l spa baby, yo amo la calle, pero tú eres parte. En la Mercedes hoy paso a buscarte. baby. La boca prendía, la rosé y el black. Y que ando escuchando, van el doble A. Tú eres mi Griselda y yo soy tu Pablo. El que joda contigo te juro que se lo va a llevar el diablo. Tu mundo es diferente la buena y el malo. Por ti doy mi vida y si hay que jalarle rifle yo lo jalo. con ningún cabrón va a venir a joder, va a venir a joder. Quieren separarnos pero con nosotros no van a poder, no van a poder. Porque tú naciste en barme todo va a estar bien, baby. La baby huele rico, su totito sabe a bitch. Se la quita a su novio porque es un buena bitch. Ella se fue mi soy un rich. Sabe que tengo el power. Lo único que fumo es sour. Yeah, baby. Yo amo la calle, pero tú eres parte. Mientras yo viva, nadie va a tocarte. Yeah, baby. Me compré una corta, no va a pasar nada. Te bajo un recibo, vete pal la Yeah, baby. Yo amo la calle, pero The escuchando a un doble A. Yeah. This is Trap You're Russian. Coast. Shadow Powers. Carbon fiber music.